Herkese merhaba. Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. E, programın yayınında arkadaşım Barış Demirel e, bana yardımcı oluyor. Programa John Baez'den dinlediğimiz bir Amerikan e, folk şarkısıyla başladık. House of the Rising Sun. Ee, John Candos Baez veya bilinen adıyla John Baez bu hafta sonu İstanbullu sevenleriyle 6. ve son kez buluşacak. Ee, konser 22 Temmuz pazar akşamı 21'de Harbiye Cemil e, Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. Ee, birçoğumuzun hayatında en az e, bir tane John Baez şarkısı mutlaka vardır. Ee, işte John Baez 1941'de New York'ta Staten adasında Meksikalı bir baba ve İskoçyalı bir anneden dünyaya gelir. Ee, bazı insanlar için doğuştan yetenekli derler ya. Onun için de öyleydi. İşte tanrı vergisi sesiyle yolunu bulmakta gecikmedi. Babasının bir arkadaşının ona hediye ettiği ukulele e, müziğe olan ilgisini tetikledi. Başlangıçta müzik yapması ailesince pek kabul e, görmüyordu ama halk şarkıları olan ilgisi işte 1954 yılında henüz 13 yaşındayken teyzesiyle gittiği bir konserde izlediği e, Patti Seeger'la bir e, tut tutukuya dönüştü. 1955'ten itibaren halk şarkıları repertuarını geliştirmeye ve halka açık e, mini konserler vermeye başladı. Bugün de zaman zaman hala kullandığı ilk Gibson gitarını 1957'de edindi. E, müzik kariyerinin başlarında Meksika kökenli olmasının getirdiği ırkçı e, sapkınlıklara maruz kaldı ve öteki olma duygusunu daha o yaşlarda yaşadı. İnsan hakları ve diğer toplumsal sorunlarda tarafını belirlemesinde e, o dönemin belirleyici olduğu e, biliniyor. Stanford Üniversitesi'nde matematik ve fizik dersleri veren babası MIT'den ders vermesi teklifini e, alır ve ailesinde alarak 1958'de Massachusetts'e taşınır. John Baez ilk konserini o yıl Cambridge'deki kulüp 47'de verir. Henüz 17 yaşındadır. E, konser öncesi İspanyol kökenli adını değiştirip bir başka sahne adı alması önerilse de e, bunu hemen reddeder. Haftada iki kez kulüp 47'de sah sahne almaya devam eder. Ee, ilk e, plak kaydını da aynı yıl iki arkadaşıyla birlikte e, bir başka arkadaşlarının evinin e, bodrumunda gerçekleştirir. Ee, kayıt 1959'da Helpers Records'ta Folk Singers Round Harvard Square adıyla yayınlanır. Albümün kapak tasarımını da bir arkadaşı hazırlamıştır. Ee, bugün programda John Baez'in sevdiğim şarkılarından seçtiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bugün e, bu şarkıları çok sevdiğim bir arkadaşım, sevgili ağabeyim Hüseyin Çakır için de çalmak istiyorum. Hüseyin e, Çakır'ı tanıyanlarınız vardır belki. Tanımayanlar için kısa bir bilgi vermek istiyorum. 23 yıl önce 1995 yılında kurulan bir e, düşünce kuruluşu olan QRL'in çalışkan emekçilerindendir. Yani küresel ve yerel meselelere dair kafa yoran, demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteren QRL'de emeğini hiçbir zaman eksik etmedi. Halka açık toplantıların yapılmasına öncülük etti, yazılar yazdı, kitap kitaplar yazdı, hazırladı, e, yayımlattı. E, en çok uh, emek vereniydi demek. E, belki de en doğru e, tanım olur. Ee, geçen haftalarda bütün dostlarını hepimizi çok korkuttu ama Azrail'e bir kez daha sıkı bir çalım attı. Şimdi hızla çok iyi bildiği hayata aramıza dönüyor. E, doktorları iki gün önce müzik dinlemesi lazım demişler. İşte sevgili eşi vicdan teknik altyapıyı ayarladı. Yani altyapı derken işte bir MP3 çalar buldu buluşturdu. İşte müzikler bulundu emin Emini çok sevdiğini biliyordum Hüseyin'in. Hemen e, müzik desteğinde bulundum. E, bugün de John Baez şarkılarıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye Hüseyin'e e, bir <laughs> ses vermek. Aramıza tekrar hoş geldin demek istiyorum. E, iyice bir toparlansın. Bir günde bu programa davet edip muhabbet, e, muhabbet etmek isterim. Sevdiği şarkıları da çalarız elbette. Şimdi John Baez'in 1959'da yayımladığı bir bodrum katında arkadaşları Bill Wood ve Ted Ali, e, Alevizos ile birlikte kaydettikleri Folk Singers Round Harvard Square albümünden bir şarkıyla programa devam etmek istiyorum. Careless Love, Çaresiz Aşk. see what John Baez ve arkadaşlarından dinledik. Baez'in folk ve gospel şarkıları söyleyen Bob Gibson ve Odetta ile tanışması müzik kariyerinde 1954'te e, teyzesiyle gittiği Pete Seeger konserinden sonra en önemli köşe taşlarından birisi olur. E, Bob Gibson onu 1959'da Rhode Island'da ilk kez yapılacak olan Newport Halk Şarkıları Festivali'ne davet eder. Ee, üç oktavlık tanrısal sesi, siyah uzun saçları, doğal güzelliği ve çıplak ayaklarıyla sahnedeki görüntüsü. Ee, onu ilk kez izleyenlerin e, Dünya Anası, işte Meryem Ana veya çıplak ayaklı Madonna benzetmesinde beraberinde getirir. E, Newport konseri profesyonel anlamda müzik kariyerinin başlangıcını oluşturur. E, bu festival e, bugün de hala devam ediyor ve işte bu yılda 28 Temmuz'da yine yapılacak. Programa bir John Baez şarkısıyla devam etmek istiyorum. Çok bilinen bir Meksika halk şarkısı. Bu şarkının kökeni 16. yüzyıla kadar gidiyor. İşte birçok farklı yorum olsa da bir Aztek söylencesinden kaynaklandığı söyleniyor. 1961 ee, e, e, tarihli bir kayıtta John Baez'i dinlemeye devam ediyoruz. Yorona. el negro. so Şimdi sırada John Baez'den dinleyeceğimiz geleneksel bir İskoç aşk e, baladı var. Ee, ölümden sonra da sevginin sadakatini anlatan bir şarkı. Bu şarkı da 17. yüzyıla ait çok eski bir e, metinden geliyor. Ee, şiiri İskoç şair e, Alan Ramsey 1740 yılında e, yayınlamış. Bu şiiri konu alan yüzlerce şarkı yapılıyor. İşte şarkının dinleyeceğimiz bu versiyonunu bu programda kayıtlarına sık sık yer verdiğim Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in babası John Ruby Lomax tarafından 19 1937'de Florida hapishanesinde kaydedilmiş. Yıllar sonra oğul e, Alan Lomax bunu Peter Seeger'a taşımış ve o da çok geniş kesimlerce tanınmasını sağlamış. Şimdi bu eski İskoç aşk baladını 1961 tarihli bir kayıtta John Baez'den dinliyoruz. Barbary Allen. Twas in the Mary month of May, when green buds all were swelling, sweet William on his deathbed lay, for love of Barbary Allen. He sent his servant to to the place where she was dwelling, saying, You must come to my master dear, if your name be Barbary Allen. So slowly, slowly she got up, and slowly she drew nigh him, and the only words to him did say, Young man, I think you're dying. He turned his face unto the wall, and death was in him. Goodbye, goodbye to my friends all. Be good to Barbary Allen. When he was dead and laid in grave, she heard the death bells knelling and every stroke to her did say, hard hearted Barbary Allen. Ah, mother, oh mother, go dig my grave, make it both long and narrow. Sweet William died of love for me and I will die of sorrow. And Father, oh Father, go dig my grave, make it both long and narrow. Sweet William died on yesterday, and I will die. Barbary Allen was buried in the old churchyard. Sweet William was buried beside her. Out of Sweet William's heart there grew a rose. Out of Barbary Allen's a briar. they grew and grew in the old churchyard till they could grow no higher. At the end they formed a true lover's knot, and the rose grew round the bride. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bu pazar günü İstanbul'u sevenlerine bir veda konseri verecek olan işte protest müziğin çıplak ayaklı madonnası John Baez'den şarkılar çalıyorum. Bu şarkıları aynı zamanda birkaç gün önce Azra ile bir kez daha sıkı bir çalım atan sevgili ağabeyim <laughs> Hüseyin Çakır için de çalıyorum. Şimdi sırada bir Latin Amerika klasiği var. Bir karnaval sabahını anlatan şarkıyı Brezilyalı müzisyenler Louis Bonfa ve Antonio Carlos Jobim. E, Marcel Camus'un e, Siyah Orfe filmi için yapmışlar. E, Manya de Karnaval. John Baez'in 1962 tarihli bu kaydı bir e, Victor Munoz bestesi olan Theodor ile kapanıyor. Şimdi peş peşe bu iki şarkıyı dinliyoruz. Müzik do seu em cada cor brilhou o oh, ao som e então ao coração de boa po' che già si corpo da gente marcata Şimdi sırada bir canlı kayıt var. Ee, John Baez 1969'da Woodstock Festivali'nde bir Beatles şarkısını yorumluyor. Ee, Eleanor Rigby. Aa! Şimdi 1969 yılından bir başka Woodstock Festivali kaydı var. Ee, bir çiftçi baladı dinleyeceğiz. Ee, şarkıyı folk e, şarkıcısı Mickey Newberry yazmış ve bu kayıtta da seslendirmiş. Ee, şarkıda geri planda John Baez'in harika vokalini de duyuyoruz. San Francisco Mabel Joy. Laura's daddy was an honest man. Just a red dirt Georgia farmer. His mama lived her short life, having kids and baling hay. He had 15 years and an aching side to wonder. So he jumped afraid in Waycross, wound up in L.A. Lord, the cold nights had no pity. on that way across Georgia farm boy. Most days he went hungry. Then the summer came. He met a girl on the strip at San Francisco's Mabel Joy destitution's child, born of an LA street called shame. Growing up came quietly in the arms of Mabel Joy. Laughter found their morning brought a meaning to his life. And on the night before she left, sleep came and left that way cross country boy with dreams of Georgia cotton and California wine. Sunday morning found him standing neath the red light at her door. When a right cross sent him reeling, put him face down on the floor. Lord, in place of toy, he found a merchant at Marine Ground your Georgian neck is red, but sunny, you're still green. He turned 21. Ooh in a Grey Rock federal prison. The old judge had no mercy That that Waycross, Georgia boy. Staring at those four gray walls in silence, Lord, he listened. to that midnight freight he knew could take him back to Mabel Joy. Sunday morning found him lying neath the red light at her door. With a bullet in his side, he cried sing Mabel joy. Stunned and shaken, someone said, Why she don't live here no more. Now she left this house for years today. They say she's looking for Some Georgia farm boy Baez'in 1969 yılı Woodstock Festivali kayıtlarından dinleyeceğimiz son şarkı kendi bestesi olan bir şarkı. E, bu şarkıyı kendisi gibi şarkıcı olan küçük kız kardeşi Mimi Farina'nın evli, e, evliliği üzerine 1958'de yazmış. Kardeşi Mimi 2011'de hayata veda etti. Bayez şarkıcı olan ablası Pauline'i de iki yıl önce son yolculuğuna uğurlamıştı. Bu yıl e, John Baez de e, müziğe veda ediyor ve yarın akşam son kez İstanbul'u sevenlerine bir konser verecek. Biyolojik ömrü annesi gibi çok uzun olsun diyorum. İşte annesini 2013 yılında 100. yaş gününden hemen bir gün sonra kaybetmişti. Şimdi John Baez'den dinliyoruz. Sweet Sir Galahad. Like to sing you a song called Sweet Sir Galahad. It's the only song that I've ever written that I sing anywhere outside of the bathtub. Because I'm just smart enough to know that my writing is very mediocre. But anyhow, this is about my brother-in-law who has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farino, some of you remember. And the images conjured up in this funny little song are simply that I watched him come courting, and when he did, he used to come in the middle of the night through her bedroom window feet first. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride. She laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn. because of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by eight, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? a smile erased the tear tracks upon her face, a smile that could linger even stay. Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bu pazar günü İstanbul'u sevenlerine bir konserle veda edecek olan protest müziğin çıplak ayaklı madonnası John Baez'den şarkılar çalıyorum. Bu şarkıları birkaç gün önce Azrail'e bir kez daha sıkı bir çalım atan sevgili ağabeyim Hüseyin Çakır için de çalıyorum. Sırada bir e, Nuevo Canción, e, yeni türkü şarkısı var. İşte şarkıyı 1960'lı yıllarda Latin Amerika müziğinin önemli kadın şarkıcılarından e, Violetta Parra yazmış ve bestelemiş. 1988 e, tarihli bu kayıtta John Baez'i e, protest müziğin bir başka büyük ismi Mercedes Sosa ile birlikte verdikleri bir konserde dinliyoruz. O da geçen yıllarda hayata veda etmişti. Şarkıda verdiği her şey için hayata teşekkür ediyorlar. Gracias a la vida. Teşekkürler hayat. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida me ha me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy la la la la love que forma ana dili İspanyolca ve İngilizce dışında birçok dilde şarkılar söyledi. Şimdi John Baez'den Türkçe bir şarkı dinletmek istiyorum. Sözleri Nazım Hikmet'e, müziği Zülfü Livaneli'ye ait şarkıda John Baez kız çocuğunu yorumlayacak. Dinliyoruz. Müzik Sevgili dostlar bugün e, programda bu pazar günü İstanbul'u sevenleriyle bir veda konserinde altıncı ve son kez buluşacak olan protest müziğin çıplak ayaklı Madonna'sı John Baez'den şarkılar dinlettiğim programın sonuna geliyoruz. Yaklaşık 60 yıla yayılan müzik kariyerinde 30'dan fazla albüm, yüzlerce şarkı, binlerce konser, çok sayıda eylem sığdıran bir büyük müzisyeni, bir büyük e, eylemcinin yaşamını, şarkılarını bir saate sığdırmak mümkün mümkün değil elbette. Eminim ki hepimizin ona dair söyleyeceği bir şeyler vardır. Ben onun sesini ilk kez 1976'da dinlemiştim. E, bir e, kasetten dinlemiştim. 1993 yılında Ruhi Su Dostlar Korosu'nda arkada, e, arkadaşlarımızla Zeynep Oral aracılığıyla onu yakından tanıma, sohbet etme şansını da bulmuştuk. E, Kuruçeşme Mülkiyeliler lokalinde buluşup sohbet etmiş ve Ruhi Su türkülerinden örnekler dinletmiştik ona. bugün Yeşil Gazete'de hayatımda yer eden John Baez'i detaylı olarak yazmaya çalıştım. E, gazeteye www.yeşilgazete.org adresinden ulaşabilirsiniz. E, bugün bu şarkıları birkaç gün önce Azrail'e bir kez daha sıkı bir çalım atan sevgili ağabeyim Hüseyin Çakır için de çaldım. Günümüzde bütün dünyada ve ülkemizde insanlık e, zor günlerden geçiyor. İşte doğanın ve insanın emeğinin sömürüsü, iklim yıkımı, ekonomik ve siyasal problemler, Savaşlar, yoksulluk, açlık, mülteci e, sorunları bugün de bir karabasan gibi gelip üzerimize çöküverdi. E, John Baez son albümünde yani bu yıl 2018'de e, yayınlanan son albümünde yer alan bir şarkıda ıı, daha iyi bir dünya gelecek mi bilmiyorum ama işimizi e, yarın ıı, gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum için severek yapmalıyız diyordu güzel diliyle. Programa 1963 Newport Festivali kayıtlarında yer alan bir şarkıyla son vermek istiyorum. Bir Bob Dylan şarkısında Freedom Singers şarkıyı yorumluyorlar. Kimler var bu grupta? İşte Bob Dylan, John Baez, e, Peter Seeger, e, Peter Paul ve Mary ve daha birçok şarkıcı yer alıyorlar. Hep bir ağızdan üstesinden gelmeliyiz bir gün. Kalbimin derinliklerinde inanıyorum buna. El ele yürüyeceğiz bir gün. Barış içerisinde yaşamalıyız. Hepimiz özgür olmalıyız. Korkmuyoruz, üstesinden gelmeliyiz bir gün diyorlar. We shall overcome. Sevgili ağabeyim Hüseyin Çakır'a hepinize, hepimize iyiliklerle, iyi müziklerle, güzelliklerle, umut ve sağlıkla dolu dolu ıı, geçirebileceğimiz bir hafta diliyorum.